Astero ez dela, xubero aldera joango gara, bertan baitugu arrekalt, kaixo egunon. Egunon. Bueno, berri batzuk ere badituzu bertatikan, eta pixkanaka pixkanaka hasi egingo bea, hauteskundei buruz, itse ingo dugu, Frantziak hauteskundeen bigarren itzuli horre buruz? Bai, pasaren igantean, beraz, hautezkundeko, lege biltzartegiko hautezkunden bigeren itzulia zen, hemen itzuli bat eta beste bat egiten dira, eta, bueno, hor azken, eh, azken txampa zen, eta hantik eh, goiti bi urtentzat eh, hauteskunde aldetikan pakea izango dugu, orduan eh, ba, emaitza azpi, maga, azpi maratzekotan, da ba, zentrista keben deitzen ditugunen porrota, haien buru den biarnoko François Bayrou, garaian eskunde ministro izan zelaik frantziako estadoan ikastolen onespena ikastolek onespena lortu zuten ari esker eskunde nazionalatik, baina berak porrot egin du eta gero azpimarratzekoa ere bai, ba kostaldean, miarritzen, e, eta baionako barutietan e, eh, Jean Grenet baionako honako eh, zapezak e, porrot egin ere bai, bere tokia sozialista emakume bati utzi baitio, eta gero beste surprisa potoloa, Michel Ario Mari, donibane lobitzuneko alkate izana eta e, andere handi kostaldean, ba, berak ere, bere alkia utzi behar izan duela, barne ministro izan da frantziako gobernuan, izan da armadako ministroa ere bai, eta ba hauek zigortuak izan dira alde batetik sozialistak mobilizatu behitira noski, baina abertzalek bai kanpo bota baitituzte, hor eh, Michel Alio Marionen kasuan, peio etxeberian txart euskal bai koalizioak euneko hamara pasatxo egin zituen, eta bere botoak baliatuak izan dira, beraz, handere ospetxo honen kanpo izarteko, esan behar da, abertzalek e, eh, bazituztela, e, eh, arrazoi onak honi botzaren ez emaiteko, ionantza desagertu zelarik, ba, Michel Alio Marik eh, bazuen barne ministro kargua, espanizo mhm. eta, edo, e, bai, barne ministro papera, eta beraz, berak betidanik ukatu du, zerbait zakinik jonantzaen desagerpenaz, baina gutiek sinitsi dute eta ba, modu bat izan da bere zigortzeko, eh, diputatu kargutik kentzeko, ala beraz, e, eh, hautezkundentzat. Beraz, e, gabe, lasaixiago ibiliko zarete. Ja, bai, bizkat, bai, bai gezu gutxago entzunen dugu agian. Bueno, beste kontu bat hartuko dugu, nekazariekin lotutakoa, eta egiesan, aipatu didazunean, asko harritu nauena, e, e, lare, lareun laborarik, beren buruaz beste egiten dute urtean, Frantzian. Bai, hori da, lau egunetatik e, nekazari batek bere buruaz beste egiten du Frantziako estadoan, ba, itota daudelako, ze, bati ahulkatuak daude Eh, nekazal egitura ofizialetatik eta noski bankoen ganik eh, inbertsio gehiago egitea, beti garatu behar da eta maileguak eskatu behar, mailegu hurik bueltatu behar eta eraberean beraien ekoizpenak beti geroago eta gutxiago ordainduak daude, gainera Europa aldetikan ere bai eh, laguntza aldatzekotan dira eta oso komplikatua egiten zaie, lan asko, E, baldintza gogorrak, oporik ja kasik eh, ez dute hartzen, E, bakartasuna ere bai, hor e, suizidio hien inguruko txosten, txostenean agertzen da, lehen auzolanaren bizkarrezura balin bazen nekazal mundua, gaur egun e, makinaria dela eta ba, gero eta gutiago elgar gurutzatzen dute, mhm. eta beraz, ba hori guzien gatik, e, ba, esan bezala, lau egun nekazariek beren buruaz beste egiten dute frantzeko estadoan, eta hemen ere, bueno, e, Ipar Euskal Herri guntan ez badira hain nabari ere bere buruaz beste egiteko kasuak, jakin behar da, hamar urtez, ba, nekazal, e, e ne, esan ezake, e, urtero, hamar urtez, bai. bimilatik aurrera, egun nekazariek ben lan bidea uzten dutela urtero, mhm. eta beraz be, baserri bat desagertzen da, edo, egun eta baseri desagertzen dira e, urte batez, iparalde juntan ere bai, datu txara, baina hala ere Frantziako estadua kontutan hartuz, oa indikan, iparalde hau da, E, eh, none gehien gaztek segida hartzen dutena. Mhm. Beraz, alde ilunak alde batetik, baina destaldetik ere bai, baina dikan gazteen ganik eh, kemena lugari eutsita segitzeko. Eta ea horrela jarraitzen duten behintzat, Luzaroan. E, Goazen maulera, iriko langileak greba baitaude? Bai, hau nahi nuen biskabat uh, eh, aipatu, mauleko irikoa aizapeza Michele Echebest da, abertzalea da, euskaldun zutsu eta euskalzale zutsua, baina norik ez du kentzen e, eh, langilekin arrazoak eh, dituela, bera kargura etorri denetik e, eh, langileariaren araberan ez da elgarritz egiteko modurik eta nahiko kaskar eta areta kaskara egiten omen diete, bueno, abertzalea da, baina da ere bai nagusia, enpresa burua baita, eta, bueno, abertzale izateak, ez du ezertan eh, esan nahi, eta sozial politika baten eramaitea langileekin, eta gutxenez ez da mauleko aizatezaren edo alkatearen kasua. Bueno, horretaz gain, suazia elkartea, euskara eta hauskotasuna lantzen dituen elkartearen berri eman berdik guzu. Bai, hau da, zuk esan duzun bezala eben txuberuan kokatua den e, elkarte bat, beraz, e, eh, ahosko ondareaz arduratzen dena, eta bada urteak, hor, e, eh, magie hoien arte zagutua den txuberetar abezlaria lanean aidela, aspaldiko kantak, han hemen galduta, kuadernoak, e, abestien hitzekin, etxez etxe nolazpait artean e, zibilzanak honek bildu ditu eta horiek guztiekin eta baiunako unibertsitatearekin lan bat e, ramaiteko gogoa bada e, abesti guzti horien txukun jartzea, numerizatzea, baita ere tekstoak, hoiei numerazio honekin batean, eta gero ba elkarte honek hainbat e, itzulpen egiten ditu xubererako euskalkian liburu eta mintzo naiz adibidez e, eh, Saint Exupéry delako idazlearen mhm. printze tipia Schuber, e, eh, da eta bestalde ba Madioien arte biltzen da hola etxe adineko pertsonen gana e, beraiekin elkarrizketak egiteko garai batetako suberoko bizitzako hoimenak galde e, daitezen mena baita ere e, ba, badakigu euskalkiek e, beraunaldiz beraunaldi aldaketak e, bizitzen e, dituztela eta mhm. garaieko adineko hoiekin bildutako e, ohari esker, ba nola e, babestuko da gutxienez, e, gutxienez e, informatika moduan hizkuntza baten e, garai batetako hizkuntzaren e, kalitatea, maila eta gero bo, ikusiko hori nola e, edo ibilgarria edo eramangaria izaten ahalden eh, gure, gure belaunaldien zat, baina hor bada altxor linguistiko bat biltzen ari dena magi hoien art, eta azkenik beste lan bate eramaiten duena suazia elkarteunek, da mm, ba, suberoko auzo guzien eh, izenak eh, jasoko dituela eta gero honekin ba, Google Map delako horren mhm. bidez ba, sartu ahal izango da euskeraz, e, auzo horien e, bisitatxo baten egitea, eta hori denen esku izango da, laster. Bueno, haipatu zu, maili hoien hartari dela e, xubero, xubereraren bilketa hori egiten, baina ikasi nahi duenak ere aukera badu. Bai, bada hoa, bai, hogei bat urte, urtero abustuko lehen astean, xuberoko gau eskola edo euskaltegiak antolatzen duela barne tegi bat, eta ba sinpleki da goizez e, lantzeko talier teorikoak edo kurtso teorikoak egiten dira eta arratsaldetan aldiz biskabat e, teorian astun, teoria astun hori bazter ba talier e, ezberdinak egiten dira e, serigrafia dela, dela e, film motzen egitea dela nidakitzatzer argazkilaritzako talierak eta talier hoien e, ba, nolazpait talierroien gozatzea da helburua eta euskera erabiltzea inolako zama epaileik gabe, e, eta horrek omen talierroiek eresten dute euskararen erabilpena, eta, bueno, suberotarrak noski hortan apuntatzen dira, baina nurtero badira suberoaz kanpoko rendeak ere bai, e, Japoniatik ere agertu dira, eta Quebec eta Kanadatik ere bai, Ego Ameriketako Argentinako pertsonak ere agertu dira, Bizkaiatik ere bai, eta, bueno, zergatik ez ez oi hartzunetik, dientea apuntatu, orduan eh, apuntatu nahi balin badira, aste bateko e, ikastaroa bereunda larrogeita hamabost eurokoa da, jana eta loa barne, eta beraz e, xuberoko gau eskola interneten e, joz geroz, mm ba horxen eta zunguziak topatzen ditu subereraz kuriositate duen edozoinek. Ba, titikarrekalt, gaurko zemen utziko dugu, mila-mila esker, eskerrik asko, beste aste ba. betez gukin izateatekan, eta urren arte. Hoxe. Aio. Aio.